Ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko sortziak terditan. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Aste untako kimita, Joana Oki, Zalgiztar handere Gaztea. Roki egin hun. Egin hu, Be, zuten ezagutzen tako, zue bi aurkeztuko duzu, nunko zien, zer eskola egin duzu? Uh, zalgizeko eta eskola nuk dolozan, eskola batetan pirpanen, badik uh, hi urte, oai, laugeren urtin txartuko nuk. Eta hatxarriko eskolak nun egin duzu? Ik hastolan ebili nuk alozen lehenik, geho sohutan, geho donaistin eta geho baiunan. Hantzibidazatu zi hor Bai, laket nini faxein, jente haintxiz egitzen jatola. Eta zer zer zunin maitena eskolan? Zer eskolan nahiago duzunin, uh, eh, sohuita, edo parka aloze, edo dona esti? edo? Ba, mini bat atze jat aloze. ha, <laughs> eh, baiuna lakitzanik. Bo, dona esti ne bena, baiunan han, eh, barnategin, beti lagunekin, egunoz, gaian, untsa txostagatu Eta erran duzu, uh, purpa entzinen ordin, erran nahi eskola maite duzila? Maite, maite, bo, bai. Bai, mm. bai, laken nuk. Trankil nukan. Eta, ba, maite diat, gaiz, berrienik hastia eta jente ezagutzia eta untsa profeitatzen diat batetan. Arai, ah, patuko dizu gexarri eskola, men justo zu e helbu ya zer da ordin hor estien eh, eh, ezagutzen tako zer da purpan. Ene helbu hasi behun behon bizitzia duk. Men ordin, eh, voilà, voilà, enutian la buantxaikin heben lan bat atzamanen nila. Et eta purpan en uh, ingenieur eskola baduk la buantxan. Alors, ben, il partait du sud, la boncha, est-ce que tu seras, non, la boncha, et tu vas te faire bicicier, là? Ah, bah, en a été tamak, la boîte, tu, que t'as, en euh, a un aïe, a rekin, j't'alatu, duc, dit la ourte, batte d'obiga. T'as l'autre, il a qu'à la boncha, dessus? Bah, bah, il a qu'à nous, bah. Ser, ser, du si, ser, du si, na yago, t'as la qu'à t'sinen, et t'sinen, la nina, na yai, kin, et Bah, il a qu'à nous, petit campoun, et t'as gaucho, duc, et t'as, kabalekin eta lantzaiekin eta voilà. Mortian ibiltzen bai edo ez? Bai, halbidalaik, hor nizalaik, lakenuk. izan nuk anaiaikin eh, igan urtin, iganean haste sumait. Bena geho isu nuk idan, ordin, e, eh, nuk beti ruiten ahal. Untsa, bon, ordin hoizue orkespen txipian tako, jarrek dizugu eta oie patuko dizugu be eh, elkartiak, uh, parte hartzen behitu elkartetan. Uh, eh, hasko gututzu, bai, salgizeko komitea egin? Bai, komitea nik eh, salgizeko <laughs> gaztiko bezala, la, kajiko, eta, eta, bera, besten antolatzeko, eta, behar baita. Importanta da zuetako eta komitea nizatia? Ah, bai, enetako bai, zen, eta gulak et gutuk nesken egunoz, eh, heben gain, fen han eta hor bestetan, eta importantuk salgizene bestak izan ditin, beste gaztentako eta herritaren tako, eh? herritarrak eh, elkiditzin, amini bat, eh, isiatzen kantaldi baten egitia herritaren tako, dantzaien aiaztia, amini bat e, bilgitin, urtsin behin, ara, habosek geho besteike antolatzen jagu herritaren tako. Zadinetan hasizia komitean? Uf, ez dakiate, hamasei urteetan, ara la, bai, lehen txigo zen, eta geho, bai, eranen jagu hamasei urteetan ikaitzina hasten Eta zer di, zailtarsunak hor eta ikusten izuge, eh, komiteetan edo bestetan eh, gehugo eta gazte gutigo badela, salgizen baduzi duzi harike, eh, fama txipi bat garen izuge. <laughs> bai, juin meno haboxe. <laughs> bai, xantza e, badiagu, ez dakiat nula zentako, ben uh, bai, jente hanz badiagu bestetan, aurten maneala gutigo ikendie, nien utian hor. Ben, uh, aleginako egiten txagu eta geho berdi xantza meni batuken, eh? Ez dira tuzte guetak horra dien engentik. Eta, bai, randizu ez, ere giten hiu egin besta, klasiko, bestetan bezala. Bai, hiu egin. Geo, aldikal bataiatzen aiatzen jagu hanitz tako, mena, <laughs> uste diatu zi egiten dugin ondi. <laughs> Egiten duzie, bai, uh, mesui bat eran behar dizu egiten dako. Bai, nesken egin gaian. Ah, eta bai, geo, larrazkenin mesui bat egiten jagu hoi egiten beha. Bestetan espeitia eh, uh, bortsa zorro hilantzen, behant beita, eh, musika azkarregi beita, alaztekatzen tako. Eta hori narazkenin egiten diagio mesui bat herritaren tako. Bogi oguetako, eh, laket gutiuk. No, e, ekipa berriak berri tiz fanduratu zeren azkenin, uh, salgizeko bestak ez tizu hain aspaldi arabiatu diala. Bai, bai, ni hor nizan azgeoz, uh, gehu eta jente haboik hendiagio. Eta gulak gutu hartin, unksagiten gutu, ordin hasi guntian eh, herritaren eh, mesuean egiten, bo beste beste baten egiteko eh, herritarekin. Ez bat, bai lehiaketa du, bai pala lehiaketa. Bo hor ez jatsubea... Ez, hoi ez idan ez beniz hor. Mena bai, unksaduk herritaren tako, bai, egunoz jente beita rabotin, sumaid laket tukan, nimenu abo. Baina azkenian uh, e, e, tolo jantzia, jareike salgizen laket, eh? Bai, bon, Ux urete jat salgizen bizin izala, eh? Tolo jan nuk bon, aste bio salgizen nuk bai jale. Ahapetik eman aldia. Euskal irratieta. Aste untako kumita, zuana oki, salgiztar handere gaztea. jona okiekin gela beti, eta hoi aipatuko dugu ebe beste elkarte bat parte hartzen duzina, uh, eh, Asia elkartia, uh, hasteko, bon, ez dizu garrant orkestuko Asia, mena uh, nula entzun duzu aipatzen Asia hoi, nula sartu zia elkarte hortan? Bo uh, lehen bazian aspaldi entzuten nila Asia hartetaik, baskiuntzai duzian, bena sartu nuk uh, hamazazpi urtetan surtut uh, Be, lagunak han behitzien eta bataiatzen behitzien, nik gaztegin gazte ginen zara, mena eta izanik izan nik besta bat eta hekin, eta hola sartu. Eta sartu izanik bazanakin zer zen hasia? Uf, bai, entzunean aski, aski bataiatu di esar nadin, eh, bai, banakian zerzen bai. Bena geho, uh, egiten zien, ahale, uh, be, gazten tako, nahi Ah Eta hoi garen da ikusi ordin, Justoki, zer egiten din hasiak? Zer egiten du gaisa hanitz. Zentzu maitek diote espeziala gaisa handik egiten bestet, bestet azkampo, ez dakit? Ez, be, zer egiten dugu. Mon beti kuk, eh, beti aipatzen dena, kleja, eh, soz lagungoa eh, enpresak egiten tien gaztentako, sibeun. Bon, hoi mindok ezagutzen dik, ingoiti. Geo <clears throat> hor haurtzen, bon, lehenik egin ginean uh, eh, lurralde diagnostika bat, bo estiat uste antako gaiz handik ekarri zin, mena guetako bai, ikusi behitugu sibehoko jente hanitz, eta gaiz hanitz ikasi, gaiz interesgarri hanitz ikusi, eta batetan uh, jentik ikusi handun gu hartin uh, eh, lehestan eta garriko ez da baidak ikentiagu, ideia berri hanitz, ordin hoi guetako baia berzgarri Eta geho be horta iglanda egin diagu mihia pitz, telebista jokia. Abiatu gutuk eh, nahi ginean zerbait egin eh, gaztik uskaz mintza ditin eta hola moztu batea eza. Gazten biltzia, eh, raitendek bai egin bagutzi bortilate biltea uskaz mintzatzeko, bon. Gukin beaginik, me bon, ez gaztik biltzen. eta telebista jokiaekin agintiana eh, franco, eta eh, maneala franco sebiliduk. Rakasta franko, jente franko franco hale? Uh, bai, kunten guntian, izigarri kunten guntian, eh, e, gunin behian ukendiagu, bon, ale, hamar jente publikun, eta, eta lau komite, lau ekipa, eta publikun surtut uh, gaztehan izbazian, horrek uh, plaze bestarestan uh, eh, gaztek ezpeikuti ahan jarraikitzen. Eta hor, bai, plaze egindik ukrainbeste gazte ikustia publikun. Eta heltu bada holako harrakasta, bon, ez dakit, eh, errunska duzu, baina maiten da izi gogoa, heltu biga antolatzeko doa Bai, haipatu jagu. Zatanik haipatu duzie? Bai, be, pff, die, deja. Haipatu jagu gue hartin, sumaitek inbea die, sumaitek ez. Ordin, uh, eh, rahasten magia beharko diagu ekipan eh, gazte berri zumait bildu. Eta hartazten izugu eh, hor aktualitatean baita, eh, miha pitzoi hor igaiten duzu memento hoietan. Bai, hastizkenin, igan hastizkenin iganduk, geho ustidat ostegunin, ostialin, fen bon. Igaiten duk eh, lehen partia iganduk, interneten eat zamaiten eta beste partik iganentuk be, ondoko astetan. Ados, eta mihia piz hortan egoiteko, e, justu bepada ipatzeko ziren, norreiten da ziren eh, langiliak, edo ziren langilia, zeren, e, amni bat, e, loran ektizu, loran begur ektizu, amni dena antolatu, ez dakit ideia haik, zik nula jintzen ideia, mena? Idea aguk diaguken, eta bilkoak beti e, oen hartin egiten gintan, bai, oen hartin egin diagu, bena geho uh, lorraen kursin egiten dik uh, guk egiten ah, edo bon, haik uh, be, hua zian lanin nahi beita, ez da gianik uh, jente sumait deit, suga sumait yoshi eta hola. Bena ideia, jokik eta hola oen hartin egin diagu. Eta ipatzen duzu, eh, uh, joki bat zel, ordin, ez duzu hoi eran hatxarritik, mena uskak ebai eh, importentzia handi bat badizu zien elkartia. Bai, badik urte sumait hor, uh, isiatzen dugula ahalbezain beste be, e, Euskaz eta Frantsesez aitzia. Zutakianik nik e, irratian eta hola beti Euskaz eta Frantsesez, uh, e, biltzar nausia. Be bon, ez duk sobe aiz, ame mentoko ez peitu gulangile Euskaldunik uken. Ordin, uh, itzulpen akusu egiten, akigarri duk. Be la bon, important ordin egiten diagu eta heltu badan uizpaitu kenen diagu langile Euskaldun bat eta ezago dukek. Eta langile, be, behar dizu, hoi bai, langilea juiten zaizie, beste bat eh, jadanik atzaman duzie? Bai, ordin uh, Laurent Beguri juiten duk, hilabete undarin, eta Aureli Solani uh, eh, behor hasi duk, astelehenin hasi duk. Punten gutuk uh, langile berri babadelaik uh, ideia hanitzekin heltzen behita, motivatuk eta hola ordin ageiko nula iganen den. Jala haik uh, hasi duzu iskadan ikasten? Ah, ez dakiat. <laughs> <laughs> Hala, hortan itzuko dizugu azia, eta halaike erranen dizugu azken hitz bat, gazte sumaitu fiantzuna hei balin badia azia, zabarik da, edo... da test heli bat <laughs> test hanitx. Ez, eh, bai bai, gu beti tu gazte berri koradielaik. Eta beste gaiza sumait egiten jagi, bai e joki eta skampo eta hola, idea hanitx bat jagi hor. Ordin, eh, bai, be tzaizte, guztin. Harmenetan chartzeko, nuekin? Be, hasia ah, hazia deitzen, be, bon, aizena ah, guekin estatzia, duke, ba, duk, bon, e, kusten duzi enor baden hazian, ala, sugiten duk webinin, eta, wala, horra ahiz, ene ikustea, besta batetan, ala, nur nahi, ene ikustea. Ahapetik eman Euskal irratietan. Aste untako kimita, zuana oki, salgiztar andere gaztea ajuntatzen gela, eta aipatuko dizugu uh, eh, zehatzago zu eskola, aipatu behitu zuen, eh, pirpain zinela, eta hanitz bidazatu behizia. Ordin, hasteko nuiz jintzaizu ideia pirpain adjuiteko? Beltu zitak uh, eh, azken mementun izeun, terminalin, haitatu behar nilaik, zitu bat eiz haitatzia. Eta bila, haitatu nian uh, labuantxa, zebazen eskola bezala, eskola zumaitetan izena eman eta han hartuk izan nintian, etian hurenegi, enian tolosa eta bordele beno hurinago junai, ordin hatzu nintian. Eta bai ordin uh, eh, azkenian zer diploman ikriteko da hoi? Ingenieur, ingenieur, eh, bon, erraiten di ingenieur de l'école de Purpan. Ingenieur agro, agronome eta en hartinduk. Eta errandu zuen, eh, importantzela zuetako heben bizitzea, heben, haleike, baduzu debushe déboucher Uh et eta zue diplomantako. Bai, heben, jusitak pu. Bo, memento juntan, eh, bai, jentean txartzen die, eh, ne diplomaikin. Ez dakia bi urten bi ez bena heben eta jusitak e, eh, luzaz lana badatila jentek jan behar betie. Eta duzu nahiago uh, diploman agroa edo Nik maitetziat agronomia, lantaia, kranitz, kabalike. Bon, nik maitetziat gaiza teknika, geho baduk uh, komerzial, uh, baduk uh, gaiza hanitz horako hoik maite. Ado, eta adibide baten maiteko zertan lan egiten ahalzunuke? Bo, leku hanitxetan, uh, eh, labuantxa ninguian lan inaidien uh, eh, alkarteetan, ala labuantxa kanbeetan. heben badu kanitx, badu ble, idoki, eh, zeba uh, da, holako alkarteetan. Untxa, eta segitzeko eskola hortan, pentsatzen izugu den bohantxigan behar dela ikasten, ez da gogorri? Bo, ez du gaitzegi ez. Hama, <laughs> enetako puez, berdikai hartetaik, ben, bon, ez du gaitzegi. Eta gaitzena zer da, bon, aipatzuko dizugu, ahi, zue bidaziak. Hoi, eh, eh, bai, eh, Franko gaitz behit, abar dizue txetik hurun zuen. Bortxatu zide, eta estrangela juitia? Uh, Bigeren urtin bai, ingleza ikasi behar behitugu, horrenian haituk. Eta geho uh, nahi badugu, halgutuk irunia juiten, eh, jentako Espainia behita. Usu uskaldunek hoi egiten die. Mena nik ez nikin behanian juitia, ale, espeniz juiten beste lan, badakat espaniz eh, bortxatu genizela sekulan junen. Hor dinuntza profeitatu diat, izan nuk Irlandalat eta geho Kostarrikailat, eta hor berriz uh, eh, jersilat junen nuk. Aina, ipatuko zue bidazik, huai? Uh, eh, Irlandalat eta, uh, nuen randuzu bestia? Kostarrika. lat, niz nahi nahasi. Bon, <laughs> e, eko gututzu Irlandaikin, Guk ikusten dizu gamini bat Euskal Herria bezala, berde-berde, eder, nola zen e, bidaje hori? Bai, egia eh, bat Euskal Herria bezala dela. Bai, zigarri berde eta badu kultura azkar bat, hartako nahin txan hadjun, geoen idu zitadan eh, han Euskal Herria ezagutzen ziela, guke Irlanda ezagutzen behitu eta hola, bestu ba, natu gizan nuke jente etzian bat ezagutzen. Eta zer gustatu zaizu bidaje hortan, laket izan zia, eta zer zaizu gustatu? Ordin uh, hasiko ni maitatu izan, ekin euh, maitatu izan ebiltea joitia han, uh, zigarri berde behita eta basa, ez duk uh, etxe sobea eta hola. Hoi maiten jan, eta bestan egitia preposta, han uh, aski bestakai behitia. Gentik eba, hanko gentik zigarri galantatuk. Eta sobea gustatu, uh, bada... Bo, ene txaltia, txan haitu, bena bon, untsa zian jale. Eta erranduzu, eh, besta mini bat egin zuen mena ezinen hi, hi barne batetan, eh, aiza izan da, beste gazte zumaiten atzamaitea? Han, baina lagun bat, eskolako lagun bat, eta haikin juiten gintian, bibiak, eta geho aiza zian bai jentekin ere estatzia. Untsa, ordin, eta azkenian inglesa ikasi duzu? Bai, hiu hilabetez, top chrono. Hiu hilabetez, eh, inglesa emaiten halduzu untsa? bai, ifen, abiatunik bate eman gabe, eta urentzin eh, ahalmitean jentekin mintzatzen, eh, eh jentekin mintzatzen. Unta ordin kontentzinen, hoi pu, rembiltzea pu bai? Bai, bai, hoi zigarrilaken eh, nuke inglesez mintzatzen, ata inan bate maite lehen, eh. Ordin, e, e, kontatzen badu, maite duzuska, frantxez, inglesez eta espanyola, bai? Bai. Ez duzu gaz, bat egazki hori? Ma eskolai eskere espaniz bortxatik izan, enean txekilan ikasiko, bena hoai, bai, eta hoai kontenik. Ahapetik eman aldia. Euskal irratietan. Aste untako kimita, Joana Oki, Zalgiztar Andere Gaztea. Ultra ordin, Irlandako bidaje hoia ipatuik. Uh, sumatila, igantzunin Irlandan? Hiu hilabete. Hiu hilabete eta Kostarika jai iaipatuko dizu, usumate demo egan duz Kostarikan. Hiu hilabete hane. Hiu hilabete hane bai, ordin, espikatuko daikizu zer zen uh, zer zaizu gustatu hane bai, e nule gan zaizu bidaje hoi. Eta nula haitatu duzu herri hoi bai. Ou mini bat hajarte zaitatu diate. Behar benin, nahinean hego amiketa joan, eta behar nian joan alkarte batekin. Ordin, uh, txerkatu diat, eta hoi atzaman diat Kostarikan, ordin hajunik. Eta zer gustatu zait han, uh, han be, berre iza oihanak, batuko oihan, eh, batutuk tropikalak, lanta ehanitz, zigarri berde duk. Laboaiak, eh, batuk uh, eh, laboai txipi hanitz, uh, zigarri interesgarri ikusi diat. Eta zer ez hain beste gustatu, be, ni uh, lotxan untian hola juitia... Eta humanitar, zer nahi da zen ulako lana egiten zunin ordinan? Bon, eh, beharnean, juiten nintzen alkarte batekin eh, nahi behitzin eh, hasi banka batekin hanko hasien begiatzeko. Ben, hola, uh, frantsesak zutian eta bon, hain deja frantziako hasik zutian, bon, enetako drolek ilan nahi zutian. Magu, ya mini bat bat duzu, humanitar mendu hortan eba jordin? hanko batek, hanko gazte batek erranditak sozhan itxaltzen zela para txorizo. Eta uste jata razu dila. Zena hideran hoi? Bo, soja mini bat zelutik jorten ziak. Bena, sumaitek untsai abilten di egeo, ez bena... Beste hanitzek eh, bo esti e, behar den bezala jabiten eta badu problema hanitze bai e, soja eta geho bati problemak esti eh, untsa jabiten geho Zorak batie eta geho uh, wano onbu, uh, wano pija goduk. Eta uh, holako herriak ikusten dizu geztakit, eh, hebenko begiaikin ez pekia sekuli izan gu, eh, bidajatzen guti, mhm. eta ez dakit eh, ikusten dizu geheltu balda jente abeaz sumait eta praue hanit, nula da egiazki, han? Me deja dependitzen ignoa juiten izan, nik Costa Rican etzian hain horta praue, fein jentek ez di esol hanit, ben aski untsa Uh, ez duk, uh, ez duk praubek ikusten karrikan ala hola. Ez di esos hanitz, ben uh, badi e bizitzeko akostarrikan. Hanitzek pu. Ahapetik emanaldia. Euskal irratietan. Aste untako kimita, Joana Oki, salgistar handere Gaztea. Joana Oki ekin gia beti, aipatuko dizugam nibat kultura, Zuekin hoi azken egin hunentako eta hasteko um, maskada ipatuko dizugu, justoki salgize joi abiatzen eta egin urtin. Ah, bai, oai erraiten duk. <laughs> bai, bai, bai, bai. Ah, bai, abiatzen gutuk. Abiatu gutuk eh, trebatzen dantzan deja. Sale, jabaki ondun hasi gutuk. Eta kunten gutuk. Kunten zide, aiza izan da, gazten biltzea edo nola, nola abiatu zidea? Doizkazian, kasian, ez bekin aski gütik, bena etxo beha Ordin be hoizian gu e lotxa handien, zenta uh, han itxek egitia, lotxa guntian ez peitzen aski uskaldunik, ben doi, eta, voilà, bena oai aski gütik, eta bezala ginen diagi. Eta justuki uh, eh, egin dizie, eh? Sa, juita salgizek deja maskada bat edila urte sumait. Zuk parte hartu, hartu zunin hortan? Ez, nik ta eh, belhaineta minian <laughs> gazte benintzen eta voilà, din hortan uh, eh, dantza nahi izkikulie ordin enean egin. Ordin bestik beno habo motivé zinen oan ordin? Ah bai, <laughs> nik ez benin kikulie egin, bernean bai maskada bat egin. Lotxatizi amemento bat ez ez eginen? Bai, uste diator lotxatu gien amini bat. Ben, uh, bon, voilà. Oai, eginen jagi ordin din konten Eta untsa duzu eba, ibon maskada hoi prefosta beste egiteko abinu bat ez duzu, ez duzu gaski, gozatuko zide eta <laughs> negu huntan. Bena harike untsa duzu eba ondoko, ondoko generazioan jantako hor, ikusten zu gazte hanis badera salgizen, ju ine han beste egia erran. Gazte guti beita, bena uh, eh, salgizen ikusten izu gu hauran dana bat badera, eta entako bai, zigarri importan duzu maskada baten egitea, besteran zilo bat izan zuzun, sekula maskadaik ikusik. Bai, uh, eh, gaztentako izigar importan duk badiagu txipihanitz dantza nahi behitia, eta salgizen badiagu txipihanitz uh, eh, idauzeko eskolan behitia, el hebidunin, eta hoek uska emaiten die, ordin uh, untsa duk hentako be, pada duk egmaskadan egitia, dantza nahi handi dantza nahi behitia, eta isatuko diagu txipihoiekin uskaz haitia, eba inbe emaiteko be jarra egitia uskaz eta horrek dizu uh, eh, preforsta kulturan eta inbea emaiten eh, uska zaitzeko, eh, bai, hori ikusten delaik maskada eta pastol hoi. Bai, segur, eh, tipientako, eh, hoi, duk ikusten tuk zaharsiguk eh, maskadan egiten, eta inbea emaiten diak. Eta guie, eh, inbea emaiten dikuk habosek dantzan batzeko eta hola. Eta, voilà, gio bertik pedikik idatzi, hatu bada sketch sumaitegin, Be, egitzen gutu kamini bat, isatzen jaku kreazione sumaiten egitia. Zuk gehi eh, zer, eginen duzu, baduzu ideia bat edo? Ez bate? Nik ez jau bate ideia Azken maskadan e, parte hartu duzu, jalik ez duzu gaipatu ikastolako maskadan, zer egiten zuen iran? Han eh, kauten nintzen. Eta nik nahenik eke neskatila habose ikusi Belzeian, alaztekiat, holako roletan, judizitak uh, bimila hamahiuan, sibeuna algela itzinatzen amini bat, eta neskatila sumaite zarten belzeian. Ben hoi alkarrekin ikusiko diagil. Geo, uh, enetako uh, triste duk uh, potikoen ezartia ah, eta badilaik neskatila sumait uska emaiten behitie. Ah, Haitatzia potikoen artin eta uskaen artin, wala, triste duk, me bon, behar da. Ez duzu txit normal hoi, halike, pentsatzen duzu zuzuk enetako ez duketxi normal. Gamba ja, harizu, istoian manu ez dara sekuri izan pitzu bat eh, neskatila. ez. Ha, edo haltu bada ezina eh, mihia pitz jokien justo ki haipatu zinen, eskiulak egin zila emazte bat, han izan zuz, bat? Ah, bai, bai, emazte bea. Bela bestean, herri batetan ez sekula? Ez, sekulan, me haltu bada kambiatuko duk, ne urte... Bada juin zazagiz? ez da <laughs> gehiago. Ben, bai, ez da gehiago zerren Ikusiko zuenin, zue, zue bia horako karge batetan? Hainik ah, ez jatxo behain behaz. Ege honik inbaia neskatiak izan ditin, hor nien ban, be, ageiko, be, hoi, gu hartin ikusiko eta jentek ikusiko di. Mena, ene ustez, eh, neskatiak hasi zilaik dantzan eh, berga izazian, eh. jentek erraiten zian etziela dantzan ahi behar, hor jentek erraiten di, oh, haute buham ez tizu bate neskatilentako. Me, mentuz kamiatuko, duke badu neskatile erringarri, ke bai. Bidizio haipatzi, rigbi ez dela neskatilentako. Rigbi eba egin zunin injustoki. Ba, nik bat itxat potiko gaizak. <laughs> ni feminista nik ez ez. Enik eh, sobea feminista, me berdik eh, ber gaiza potiko entako eta neskatilentako. Rigbian ebai eh, laketi izan zinen, hortan? Bai, zigarritan. Mena hitz zinean, espeni naizin hauen egiteko. Haitu bat, bat egin behar zunin? Bai, bata zigarritan laketan txan, eh, bon, geho behar behita etxen izan, e, eh, besta egin amini bat, ege baina nazi, eh, ge otolo, jardin wala, rugby, ebe eh, utzi dat. Bon, me untsa joan hau, uste dit, bo, ungu egin duk, ez tizugu horroa oh, ipatu ez, ue bizia kargatuk baita, mena, <laughs> goa behe a, eta gaize importantenak ka ipatu ordin eskertzen zutugu, eta berriz arte eskertzen. Ouais, eskertzen kain zier. Ahapetik eman aldia, baten ezagutza. Ahapetik eman aldia, astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko sortziak terdetan. Ahapetik iman aldia. Euskal irratietan.